Кунтуші, Делі, паси слуцькі, покинуті при втечі карети срібною заставою. І трони з героями. Хай збудеться воля твоя. Іноді зустрічалися покалічені вишневецьким люди, що чудом якимсь вижили. Відрубані права рука і ліва нога перехрещені. Вельможний Катюга хотів, може, так перехрестити весь народ наш. А тепер пишеш, що зостається невідмінно при своєму афекті до війська Запорозького. Кровопрагнитель. Мало йому покатовиченній унії. Він ще клав свій кривавий хрест на людей. Не міг добратись до душі, то знущався хоч над тілом, коли прийняв католицтво двадцятилітнім будучи у 1632 році, то всі листи з Лубен навіть у православні монастирі відсилав тільки польською мовою. А тим часом сам король слав на Україну листи тільки мовою руською. От тобі, Нобіліс Роксоляніс наші. Проїздили маєтності пана Киселя. Отець Федір допитувався у постовитих, чи не переслідується тут грецька віра? Чи оберігає її чистоту пан сенатор? Та де, отче? чухали потилиці дядьки. Сам же пан сенатор донедавна був уніатом, а вийшов з уніатства. Тож однаково тут вони так і пасуться. Попи ваші, мовляв, грецької віри за волоки. люди темні, п'яниці. А що мені потому, як піп непотущий? З ним ні поговорити, ні що а пан сенатор як. Фундував, правда, православний кляштор у себе в Низкиничах, а тоді мерщій дав фундуш і на католицький костел у Сойчеві. Двом богам служить, а нам хоч пропадай. Сумне видовище, сумна дорога, сумні голоси. Які ж малоприступні для добра і самі собою побуджувані до зла панували тут. І тепер кривди від них падали щоразу на мене, хто виступав проти всіх тих кривд. Яка несправедливість. Та треба вміти вловити голос не одного чоловіка, бо він кінечний, а голос буття, над яким вічна зміна часів і непорушність вічності. Я прислухаюся до всіх слів людських і до всіх думок світу про мене. Тільки тоді я безкінечний вічно живий, незавершений вільний, і в цьому чудо і откровення. Може, й до Києва я прагнув, щоб зачерпнути вічності у цього вічного города. Увечері 23 грудня зблизився мій поїзд до Києва волинським шляхом від Білогородки. В тисячу коней виїхав сам патріарх Єрусалимський Паїцій з міста мені навстріч разом з митрополитом Косовим. Вітав мене пишною промовою, величав присвітлим володарем Іллюстрісімус Принцепс, дав місце в своїх санях по праву руку від себе. Весь Київ вийшов за місто, щоб зустріти гетьмана свого в полі. Академія приймала ораціями і акламаціями, привітними мовами й кантами, називаючи мене Мойсеєм, Спасителем, Збавителем і визволителем народу руського, Богом даним, тому й Богданом названим. Коли зблизилися до замку, бито з усіх гармат на вілат, їм відповідали гармати менші з долішнього міста. Козаки заплакали, побачивши красу церков київських. Долий пагорби священні, пишноту й руїну славного міста князів наших давніх. І я теж плакав, і суму в душі було більше, ніж радості. На учті в архімандрита Печерського Йосипа Тризни дане мені перше місце серед духовних. Тризна виголосив доволі довгу промову, яку годі згадати всю. хіба ще навести самий кінець. Что есть человек, яко помнишь его, речи пророк ко небесному царю? Аз же недостойнейши и скотом вифлеевским уподобитеся, не дерзай, что есть, яко ваше гетьманское пресветлое величество помнишь имя. Сам царь небесный, память сотворил есть чудес своих, пищу дал есть болящим его. Не забы обед послать и Даниилу, сущу в рове. А ваше гетьманское пресветлое величество, не забы мя во смирении и недостоинстве моем. И что воздам? Разве чашу спасения у престола Господня? молитвы до доживотие за ваше гетьманское пресветлое величество, приму и имя Господне призову. Да той сам хлеб животный, купно же и лоза истинная укрепляет и увеселяет ваше гетьманское пресветлое величество, при мире на земли и благоволении всех верно повинующихся за здравствующего в долготу дней и насыщающего славою своею все православное свое земное царство. Потом же и в славе во вышних блажен, и же снесть обед во царствии Божии. Сие воздаяние да получиши. Я відповів тризні, такою мовою. Віддаю шану і низько вклоняюся всім вам, хранителям з цього втечища духу народу нашого.